quando sesen beskanon тэгээ бинарья наминчлалин олирал явжега тэгээд бүтэн сан өдөр болгон манай сүм бинар жахан гой бурханы өгийг бинар өгүжега өнгөрсөн 7 хоног бинара нэг бурханы үгийг сонсон. Тэр үед Есүс Самари мэгтэйтэй уулзсан. Тэгээд Tire tira butansan udrid sidif besan amdralin os besam harin indola honok or sidif garsan in sidi jesusin eh, uges binar auts bolan jesusin get hilsen, bi yurtun sun begawide yurtun sin giril ben gits hariolsan bi yurtun sin giril ben гэж хэлсэн. Тэгээд өнөөдрийн хамгийн чухал сэдэв юу вэ? Есүс би нарын гэрэл байдаг. Харин ингээд хилээд асуудал байхгүй. Харин Есүс би нарын гэрэл мөн байдаг. Харин тэр юм би нарт яаж хамаатай байдаг вэ? Би нарт ямар туслаж өгөх зэгаа вэ? Та нар сэн мэдик гэрлийн зорилго сэн тодорхой байна. Тийм ээ. Гэртээ гэр байхгүй бол там би нар юм хардаггүй. Замд бас гэрэл байхгүй бол жан хизүү явж жан хизүү тийм ээ аюултай. Яг адихан. Гэрэл юм тодор тодоролач бэдэг. Тодоролач бэдэг. Тийм ээ. Тимочи раз бас Есүсийн гэрэл юм тодоролж байгаа харин юуг Есүсийн гэрэл тодруулж байгаа вэ? Миний бодлоор нэг дүгээр юм юм бэ. Би нарын амьдралыг тодруулж байгаа. Би нарын амьдралыг гэрэлтэж байна. Есүс би нар юм хэлж байгаа. Юу хэлж байгаа вэ? Би нар хаанаас ирсэн бэ? Хаашаа явж байгаа? Энэ дэлхийд яаж амьдрах вэ? Есүс би нар энэ юм зааж өгөөж байна. Тэгээд тэгэхээр өнөөдөр гигэм пол би нар ингэж хэлсэн. Орден харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүтдүүд юусор яв. Нэрэ Есүсийн гэрэл би нар юу хэлж байгаа вэ? та нар тэгээд одоо гэрлийн хүүхэд болсон. Та нар мэдик энэ гэрэл би нараас гарч чадахгүй. Би нар өөр хүнээс гэрэл авжээга. Би нар сар шиг байдаг. Сар өөрийн гэрэлтэй байхгүй. Өөрийн гэрэлгүй. Харин гэрэл нарнаас авжээга. Гэрэл аваад дахиад дэрхи рүү явуулжээга. Заримдаа зоны үед том сар байвал шүн болоод бид нар жах ном уншиж болно. Ягил сар гэрэлтэй болсон. Харин сарын гэрэл сараас гарахгүй нарнаас ирсэн. Тэгээ би нарын гэрэл яг адихан. Есүсээс гаржэга би нар ингэрлийг аужэн. Ингэрлийг аужэга. Маг би босат хүмүүс тэхиад Есүсийн гэрлийг гэрэг гэрэг яулж болон харин би нараас гарахгүй. Тимотирас гэрлийн хөхүүд бахан яаж юу хийх хэрэгтэй вэ? Гэрэлтэй хамт би нар а холбо байх хэрэгтэй. Есүстэй хамт холбоггүй бол яаж би нар гэрэл авч байгаа вэ? яаж би нар ингэ лиг авжэгэвэ эмар хийцүү гэрлийн хөхөд юусоор яав харин гигэм пол тэр захяг хинд явуулсан бэ тэр үед хүмүүс заримэн израильчүүдийн шашнаас гарсан харин заримэн өөр шашнаас гарсан хүмүүс өөр шашинтэй хүмүүс байсан тэгэхэд Гиген полингэд бичижэга урден харанхгүй беса танар одго идзен дотор гирилтол гирлин хухуд ёсор яун гичилсэн. Тэгээд нэрэ Есүсийн гэрэл би нарийн амьдралыг гэрэлжээгаа тодруулжээгаа харин хоёр дугаарт нь Есүсийн гэрэл бас хүмүүсийн түүхийг тодруулжээга хүмүүсийн тух хаанаас иржээга хаашаа явжээга вэ энэ дэлхий хүмүүс яаж амьдрах хэрэгтэй вэ энэ гэрэл би нар сайн зааж өгжээга манай пап заримдаа ингэж хэлсэн ямар муу юм энэ дэлхийд байгаа вэ а зарим газар хол хайжээга нөгөө газар хол байхгүй дотоо байгаа зарим газар Э, байчуд их бэха нөгөө газар мо бэдэг. Тэгээд энэ юм бурханы нүдэнд сэно моё бинар сан бодох хэрэгтэй. Тимотирас Есүсийн гэрэл Есүсийн үг энэ түхэбас бинар гэрэл үгүжэга. Кристин хүмүүс жахан сумд улсдаг улсдаггүй харин заримдаа бас э би нар бас бусад хүмүүсийн төлөө юм хийх хэрэгтэй. Тийм ээ? Ингээд байхгүй бол жахан клуб шиг болж байгаа. Болик шиг болж байна. Харин энэ сум яг Есүс хүсэлж байсан болдоггүй, болоогүй. Тэгээд манай тухин тухэ Есүсийн гэрэл би нар юм зааж өгж байгаа. Тэгээд ханд хүмүүс хүмүүсийн төлөө ажил хийжээга. Эндралийн хүмүүсийн төлөө ажил хийвэл тэр газарт бурханы ханчлал болон тэр газарт нэрэ бурхан бэга. Тэр хүмүүс магви кристийн хүмүүс байж болон тэр хүмүүс магви бас өөр шашинтэй хүмүүс байж болон хамаагүй асуудал байхгүй хаан хүмүүс бурханы ханчлалын төлөө ор хүмүүсийн сайн төлөө юм хийдэг энэ газар бурханы хандлал болон Тимочирас Есүсийн гэрэл бас энэ түхэ бинар заач үгүй жага юм. Харин дэлхийн түхэ бас юм заач үгүй жага. Энэ дэлхийг бурхан бүтээсэн. Бас ингээд хараад ингээд хийсэн бүх юм байна. Сайн байна гэж хэлсэн тэгээд заримдаа энэ дэлхий байгаа хүмүүс боо юм хийдэг. Хараад закагаар муу болжээга э, заримдаа бас газар э, бэгал муу болжээга муу жэга э. тэгээд бурханы гэрэл энэ түхэбас бинар хэрэгжээга энэ дэлхий дэлхийг бурхан бүтээсэн. Тэгээд бинар энэ дэлхийг сайн эрхлэх хэрэгтэй гэж хэлжээга тийм ээ. Тэгээд нэрэ өнөөдрийн сэдв би нар зөндөө юм зааж өгч байгаа. Есүс би нарын гэрэл. Би нар гэрэлтэй хүмүүс бэмар байвал дандаа Есүстэй хам холбох хэрэгтэй. Танаас сэн мэдик Сара нарнас гэрэл авч байгаа харин заримдаа Дэлхи нар бас сарын дүнд байдаг Тийм учраас э, нарны гэрэл сар руу явдаггүй. Ягаад дүнд ор юм байгаа. Би нарын амьдрал магадгүй адихан юм байж болно. Нэрэ Есүс би нар түүний гэрэл өгж байгаа. Харин дүнд сад байж болно. Мо юм байж болно. Энэ юм заримдаа би нарын амьдралаас гарч болно. Ороо үйл явдлаас гарч болно. Etc. Энэ сад би нар авах хэрэгтэй. Тэгээд шууд Есүсийн гэрэл биннар биннар руу ирж болон бинар хүлээн авах хэрэгтэй. Гэрэлтэй байвал босад хүмүүс бас гэрэлтэж болно. Гэрэлтэй байхгүй бол босад хүмүүс юу өгөх жага бай. А хосон үг өгч болон а хосон санаа өгч болон а хосон хичээл бас өгч болон энэ хэрэггүй харин доктор гэрэл байвал нэрэ бусад хүмүүс бас жинхэнэ гэрэл өгж болно. Энэ гэрэл заримдаа найдвар, энэ гэрэл заримдаа эдгэл, энэ гэрэл заримдаа зориг байж болно. Тэгээд нэрэ өнөөдрийн бурханы уг би нарын гэрэл бас байж болно. Өрдөн харахгүй бесантанаар och gå idzen dotter Giril Tull Girlin huhud ljusår jau. Тэгэхэд би нарын намчлалын олиралд яв жега ингээд байж болон өдөр э, бүр жахан сайн юм амьдралда нэмж болон